اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهما بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمن بالخير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم أما بعد Sva hvala i zahvala pripadaju samo Allahu, savršenom, veličanstvenom gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjeg dana, koji se obožava na nebesima i na zemlji s pravom i nema drugog Boga sem njega, ne ga hvalimo na njegovoj potpunosti, nego mu zahvalijemo na njegovoj nepogrešivosti u određivanju i propisivanju šarijeta. Od njeg pomoć oprosti uputu tražimo. Koga Allah uputi napravi put, tome nema zabude na dunjaluku i taj će biti upućen do dženneta na ahiretu. Ako ga Allah subhanahu wa ta'ala pravedno u zabludi ostavi, tome nema ni pomagača, ni upućivača, ni usrećivača na ovom svijetu, niti ikoga da ga uputi ka džennetu ili izbavi iz džehennema na ahiretu. Zato ponizno veličajući gospodara svjetova iz ljubavi, straha i nade, dok živimo, srcem, jezikom i dijelima svjedočimo da nema drugog Boga sem Allaha jedini i nema sudruga i da je Muhammed sallallahu aleyhi ve sallame Allahu rob najbolji i njegov poslanik posljednji koji je dostavio poslanicu uradio što se od njega tražilo ispunio je manet pokazao svim svjetovima, ljudima i džinima da se Allah subhanahu wa ta'ala jedini s pravem mora i treba da obožava, da se svaki vidi ibadeta samo njemu mora da usmjerava. Kako se to čini? Kako se za vjeru žrtvoje i bori? Kako se po islamu i za islam živi? Kako se sa svima ljudima, džinima, hajvanima i prirodom najlepše obhodi? Neka su Allahu salavat i salam na poslanika Muhammeda, njegovu porodicu, sahabe i sve one koji ga slijede do sudnjega dana. A zatim, nakon što se drugi puta puhne urog i ljudi se trznu i probude i ko, šta, ka, ko skakavci se raštrkaju, pa ih glas onog pozivača koji je Allah odredio pozove ka mjestu skupljanja i krenu polahko svako sa svog mjesta proživljenja na mjesto mahšara, spuštene glave, bez riječi koračaju, samo se to pod koraka čuje i kad budu dovedeni i zaustavljeni i kad se sunce približi na milu, nebo će se drugi puta raspuknuti kao što smo to govorili, pa će meleci sa jednog, drugog, trećeg, četvrtog, petog, pa šestog i sedmog neba silaziti i sedam krugova ako stvorenja napraviti, zatim obruč oko njih stegnuti i tijesno će biti. Tako će stajat dok Allah tjedne, pa će se nebo u potpunosti raspasti i nestati i gospodar svjetova će se pojaviti, doći i približiti da ljudima presudi i džinima za ono što su radili i da među hajvanima u potpunosti pravdu uspostavi. Ljudi će tako jedno vrijeme pred Allahom subhanahu wa ta'ala stajati dok ih Allah ne dahne kad im nesnosljivo postane da šefaat traže pa će ići i o tome ćemo opet govoriti ako Bog da onako kako je poznat od poslanika od Adema pa na kraju do Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, koji će se zauzeti da počne suđenje. I tad će početi suđenje. Suđenje se sastoji od tri izlaganja pred Allahom subhanahu wa ta'ala, tri prozivanja se tako izrazim. U prva dva će se ljudi raspravati, iznositi opravdanja, neki će biti pitani, A na trećem, ovaj puta govorim redosled kojeg je šehol Islam ibn Taymiye zauzeo vas i ti i kako, što se komentar komentatori drže. A rekao sam već jednom da redosled nemoguće je u potpunosti biti siguran i tvrditi da je ovo redosled postoje događaja na sudnjem danu. Imaju neke stvari za koje sigurno znamo da prethode drugima. Imaju neke stvari koje mogu biti prijeli posle nekih od tih detalja. Ljudi će se međusobno raspravljati. Allah subhanahu wa ta'ala će pravo svakome vratiti, pa čak i hajvanima, kao što je došlo u vjerodostom hadisu sahihu, da će svako svoje pravo uzeti, pa i šukava ovca će od one rogate pravo dobiti tako što će nju ubosti pred Allahom subhanahu wa ta'ala, pa će Allah hajvane uprah pretvoriti, životinje će nestati, za zauvijek umrijeti. A ljudi će se sa Allahom subhanahu wa ta'ala obračunavati na jedan od dva poznata načina, o tome smo govorili, nevjernici javno, a vjernici tajno. Dolazit će jedni drugima traži svoje pravo, pa će Allah uzmati sa kamere dobrih dijela od jednih prvaciva drugima onoliko koliko su oštećeni na dunjaluku, jer sad nema ni dinara ni dirhema, nego samo dobra i loša dijela, ili će se sa nečih grijeha oduzeti onoliko koliko su oštećeni pa prebaciti onome ko više nema dobrih dijela koji je bankrotirao, u trećem dolazku pred Allaha subhanahu wa ta'ala poletit će listovi i svako će dobiti knjigu i čitat će knjigu. Na dan za kojeg Allah subhanahu wa ta'ala kaže Jevme idin tu'araduna la tahfa minkum hafije. Toga dana ćete svi biti izloženi. Ništa, ama baš ništa skriveno neće ostati. Allah sudnji dan opisuje jome tuble sara ir. Dan kad će se sve tajne pokazati. Pa će sam dobiti knjigu onako kako smo govorili prethodni na dva versa, odnosno posljednje. Zatim će se vagat on i knjiga dobrih dijela i na kraju ono najbitnije njegova dijela. Pa će nakon vaganja rečeno biti da onaj, prije svega onaj kome prvagnu dobra dijela, kao što Allah subhanahu ta'ala kaže, taj će sretan biti i svoje porodice se radosan, porodici će se radosan vratiti. Ovdje se pod porodicom, kao što kažu komentatori Kur'ana, misli na žene u džennetu, a ne porodicu koja još uvijek se obračunava i ne zna šta će s njih biti. Znaće da je njegovo mjesto u džennetu. Kao što će znati kad bude dobio knjigu prije toga. Znaće kad bude umirao. Znaće na, na u, sudnje, e, u kaboru kad bude obradovan ali se od silnog straha svaki put da to ponovno zaboravi i da nesiguran bude i da se ponovno uplaši. Mi imamo ljude koji nauče sve, što bi rekli, na ispitu. I opet dođe i boji se, sve ne vidi potpuno ocjenu, odlično, nije siguran, nije rahat. Trema da nekakva. Zbog nečega što nije toliko bitno. Ovdje se radi o najbitnijim stvarima u vječnom životu zato nije ničudo što se insan iznova svaki puta prepasti kao da nije prije toga ništa saznao i znao. Nakon što se izvagaju dijela, pa sretnima prete, prevagnu dobra, nevjernicima nema dobrih i loših, samo se kaže koliko su teška, loša, koji sloj džahenama zaslužuju. Grešnicima, onim prevelikim, prevagnu loša djela na dobrim, pa znaju da u džahenem moraju bit će rečeno neka svako slijedi svoga Boga, onoga koga je obožavao na ovom svijetu, pa će jedna po jedna sorta nevjernika krenuti ka džehennemu, predvođena svojim božanstvom. Allah subhanahu wa ta'ala kaže za Firauna, jakudumu qavmehu jevman qijameti fa evredahum unna. On će, kaže, predvoditi svoj narod na sudnjem danu, pa će ih uvesti u džehennem. Tako je sa svim drugim. A oni koji su obožavali nekoga koji, je, koji nije bio zadovoljan time da se obožava, poput Sara alaihi sena koje kršćani obožavaju, ili Marijeme, ili Muhammeda sallallahu alaihi sena koje je kuburđe koji se pripisuju islamu, među muslimanom obožavaju, ili Ali radijallahu anhu koji čije obožavaju Huseina i Fatime i tako dalje, ili nekog od šehova koje je neko uzeo za bogove pored Allaha nakon toga tako što im i srčane i tjelesne ibadete usmjerava, pravdajući ti to te veselom i tako dalje, Allah će po jednom mišljenju dati meleka koji će se u njegovom liku bit pretvorit, pa će svako krenuti tim svojim božanstvom kojeg se posebno nadao. Ako ispravno je mišljeno, bit će to ipak šetan koji je nagovarao na to, jer hadis o meleku nije vjerodostajan. Šetan koji ga je nagovorio na to, bit će pretvoren lik tog božanstva, bilo se radi u poslaniku, vjerovjesniku, ili nekom drugom, ili grešniku, ima ljudi koji grešnike obožavaju. jer šeitan radi šta hoće, s kim hoće, kad mu se prepusti ovaj drugi. Pa će taj šeitan biti kažen tako što će biti pretvoren u to božanstvo, ići ispred, a on će ići za onim koga su slijedili, misleći da će sad dobiti tu štijelu koju su ganjali na ovom svijetu, kad su Allahu širk činili i nisu priznavali da je to širk, nego su to nazivali vesilom, te vesilom, vezom, ne znam nija čim. I oni će zajedno sa tim šeitanom opaliti u džahennem, jer prije samog džehennema ima tama velika u koju će ljudi ući i ništa neće vidjeti, jer svjetlo će imati samo vjernici i dijelinično svjetlo će imati munafici, pričat ćemo o tome kasnije ako Bog da. Pa će ljudi kako budu dolazili do džehennema tako parat, neke će meleci bacat. Ostaće im vjernici i munafici da čekaju Allaha subhanahu wa ta'ala koji im je već dolazio s kim se razgovarali, koji su vidjeli, ali ne onim gledanjem užitka koji je u džennetu nego gledanje u sudiju od kojeg strahuješ, kako će ti presuditi? Pa će im Allah subhanahu wa ta'ala se pojaviti i doći u liku kojeg ne poznaje i pitati šta čekate, kažu čekamo našeg gospodara. Reći ja sam vaš gospodar, ću utječati sa Allaho tebe da slijedimo, mi čekamo našeg gospodara kojeg smo obožavali. Pa će im pokazati potkorenicu, kao što je došlo vjerodostojnim hadisima, iz onog prvog lika kojeg su vidjeli, pa će mu Allah na seždu past. Osim munafici među njima kojima će Allah kismu pretvoriti kao jednu kost, pršenit će im strast, pa neće moći na seždu učiniti, nego kad pođu naprijed, prvonit će se nazad. I to je prvo veliko sramoćenje munafika, jer su oni ostavljeni da je se ispuni ono što Allah kaže inna munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum pokušavaju munafici prevrte Allah Allah njih će prevrte pa će ih pustiti s vjernicima kad odu nevjeli, misli će ima šans. Pa će tu biti poniženi. Pa će im svima rečeno biti idite, idite ka džennetu i onda će se postaviti most sirat ću prije preko džehennema. Ispravno će ići preko, a ne kroz džehennem. Iako ima mišljenje će ići kroz džehennem. U tim nekim događajima, u među vremenu, prije ovoga svega, desit će se ono što šeh ovdje opisuje u poglavlju prije sirata, kaže va fi ala sati ili qijamati al haudul mavrudu ni nabiji sallallahu aleyhi wa sallam. Pa ga opisuje. Kaže na skirametskim prostranstvima, kad Allah zemlju uzme pa je rastegne, poravna, da svi mogu ustati. I ljudi, i džini, i životinje, i meleci sa svih sedam nebesa, na tim velikim prostranstvima kijametskim bit će, kaže, haut. Kod nas to prevode kao vrelo. Biće jezero poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem. Ne znam da li je svugdje, ali često se vrelo koristi za izbor. Za ono gdje vri voda iz zemlje izvire. A ovdje se ne radi o izvoru, nego radi se o haudu ili slivu vodi. Gdje se ulijeva rijeka Kerfser Serđerneta na jedno mjesto, koje je krajnje, krajnji domet te rijeke. Pa se tu skuplja, skuplja lište vode, to znači haut. I poslanik sallallahu anehi veselama ima haut s kojeg će pit pokorni vjernici. Onako kako će biti opisano oko Boga. Na tim, kaže, prostranstvima nalazi se haut poslanika Muhammeda sallallahu anehi veselama. Došlo je u hadisu koji bizimam termedi i kojim učenjaci dokazuju da svaki vjerovjesnik i poslanik imaju haud. Svaki poslanik ima haud svoj. A da je haut poslanika sallallahu anehi ve sallam najveći i najbolji. Kao što je došlo u vjerodostom hadisu sahihu, nahnu na ahiruna sabikuna i umel qiyamah, mi smo posljednja prvi na sudnjem danu. Prvo što će ljudi vidjeti je haud Muhammeda sallallahu anehi ve sallam. A zatim ostali, svako će tražiti svog poslanika da s njegovog hauda pije, zna da ne, svakako ne dolazi na ovaj. Ljudi kad budu proživljavani, prvo će proživljeni, proživljeni biti umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Kad budu skupljani, prvi će stisniti mjesto skupljeni umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Tu će biti bajrak, zastava našeg umeta, ispod koje će se skupljati oni koji mu pripadaju. Prvi koji će polagati račun, čija će djela biti vagana, čija će listovi poletiti umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Prvi koji će prije se raču prijulja umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Prvi koji će ući u džendicu umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Prvo što će vidjeti na sudnjem danu tih događaja lijepih ili stvari neprirodnih na toj ravnici, pored uzdignuća blagog na koji je određeno za umet Muhammeda s.a.v. odnosno na druge koji su svi na istom nivou, će biti haud poslanika Muhammeda s.a.v. a onda iza njih ostali haudovi, ostali slivovi, ostala vrela, koristit ćemo taj termin koji je poznat. To je, kao što je došlo u vjerodosnovom hadisu ili hadisima, sliv rijeke Kevthar nakon stajanja i nakon što sunce dođe i približi se i nakon se ljudi budu kupali u znoju, nekad u tom periodu, da li prije, tokom, poslije polaganja računa, izlaganja dijela i tako, dozvoljeno će biti Muhammedu sallallahu anehi ve seneme da dočekuje kod hauda. I haud je već stvoren. I poslanik sallallahu alaihi wa jednom hadisu jer dostanu sahiju kaže ja ga gledam sad. I njegov imber s kojeg je hutbe držao će biti postavljen na haudu njegovom. Na njegovom vrelu, sallallahu alaihi sallam. Cilj tog vrela je čast, počast, smirenje, pomoć onima koji zaslužuju. Zašto? Kaže u opisu ovog hauda, kao što je došlo u nizu hadisa, Mahu ašeddu bajada min al labni wa ahna min al aniyatuhu kan kem adedu muđumi sama tuluhu šehrun wa arduhu šehrun Men ješreb minhu šerbeten na jadma u ba'daha ebeden. Hadis koji bize imam Bukhari u svom sahiru kaže poslanik sallallahu anehi wa sallame haudi me siretu šehr. Moj haud, moje, vrelo, moje jezero je kaže široko mjesec. Mjesec dana ovaj kretanja deva u njihovom vremenu ili nečeg drugog. Ma'uhu ebjadu min al lebeni, rihuhu atjebu min al miski, a nijetuhu kenu džumi sama, men šeribe minhu la jadna u ebeda. Kaže, voda mu je bijela od mlijeka. Boja vode je bijela. I to ekstremno bijela se tako izrazi. A kaže, miris mu je lepši od miska miska izvornog, čistog, nepomiješanog doba Mohameda sa osam koji se koristio, ljepši od njega. A kaže da je to najjači, najbolji miris na dunjalku. Miris te vode koja će se pit, a stvorena je da se pije, je ljepši od miska. Kaže, posuda ima ili posljedu su mu kao zvijezda na nebu u ovom hadisu prvom koji sam spomenuo ko popije s njega jednom, neće ožedjeti nikada. U drugim hadisima su dostiži dodaci. Pa ovo što je šeh spomenuo u svojoj rečenci, jedan dio iz jednog drugog hadisa kaže posuda ima koliko ima zvijezda na nebu. Tu govori broj. A tamo kaže kao zvijezda ili poput zvijezda na nebu. To su različite stvari. Također je došlo da je hladnija od leda i da je slađa od mene. Ta voda. To što je u opisu hauda, puno stvari. Ona što je glavna je to da je širok šeha, mjesec i dug mjesec. Mjesec dana, nečega, neke hoda ili ložnje i tako dalje. Što znači da je jednake dužine i širine. U jednom hadisu kaže za vajahu se va, njegove uglovi su jednaki. Zavije se koristi za krivinu i koristi se za čošak. Pa ima onome koja kaže je to kvadrat, a ispravnije je na osnovu opisa drugih da je ipak kružni oblik. I da su mu sve, svi, svi uglovi jednaki. Iz kojeg god tačke da mjeriš na suprotu mjesec dana. Sa svih strana. To je jedna od najlepših stvari za vidjeti. Uopšte, a pogotovo na sudnjem danu, na danu koji je popisan po strahotama. Lijepog izgleda, lijepog sastava, i ukrašen posudama koje su brojne poput zvijezda na nebu i koje su poput ili kao zvijezde na nebu blistave, sjajne, lijepe. Kao što je Allah subhanahu ta'ala ukrasio nebo zvijezdama, tako je haud poslanika sallallahu aleyhi ve sellem ukrašen posljednim posudama, svako ima svoje. Svako ima svoje. Mi sad će doći piti iz te jedne posude nije vjerodoštena će poslanik sallallahu alejhi ve sellem svojom rukom pojiti nekoga sa To se često spominje pa i u domama, to nije vjerodostojno. Vjerodostojno će vjernici umet Muhameda sallallahu alejhi ve seneme osim dvije skupine dolaziti i pojeni biti. I cilj je da se napoje nakon žestine i vraline sudnjeg dana, da se malo raslade i da se smiri. Jer poznato je da, ins, da insan u, u, u periodu velikog straha da se da traži čašu vode i kocku šećera ili kocku vode i čašu šećera pa se malo smiri i budemo lakše. Ovdje je slatka i pitka, to jest voda. Plus ima još druge opise. Pa će insan imat korist da se smiri i da se napije i nastavlja dalje prema sudnjem danu čeka ga nemoguća misija, svira čuprija. A on će mu to koristiti. Kaže, ko se svega napije jedan put, neće nikad više da ožednije. Ožednit neće. A nije rečeno da neće strah osjetiti. I da neće opet trebati piti. Da se smiri. Došlo je većini hadisa i rivajeta da je haut na sudnjem danu, prije džahennema, prije sirata u nekim hadisima je došlo, i to je šehr Islam odabro i ne spominje drugi ovdje. Zato je spominje ovaj redoslijed. U drugim hadisima je nekim došlo da je haud nakon sirata. Pa se ulema razilazi na tri, četiri mišljenja po pitanju toga. Jedni kažu haud je prije sirata, drugi kažu haud je nakon sirata, jer će tu instan posebno da ožedi, da se prepadnje, pa treba kasnije. Pa te hadise kažu da oni tumače ove prije, određuju mu mjesto. Drugi kažu da haud se počinje na na jednom dijelu sudnjeg dana završava na drugom nakon sirata, što je puko spajanje, nema nikakvog specijalnog dokaza. A četvrti kažu, i to je Allah najbolje zna najispravnije mišljenje, jer nema potrebe spajati i pojašnjavati kad su to dvije različite stvari, da postoje dva hauta, dva sliva kemfera, da se znači postoji jedan koji je prije sirata i jedan postoje. Kažu ovi prvi ili drugi koji već, što će postoje? Nije žedan, nije žedan, ali jeste isprepada. Najvećim mogućim strahom kojim će sam životu doživjeti. Prešao si rad šutri. Prešao preko džahenama ko prijeđi. Pa će mu trebati haud da se smiri tamo i da se ponovno napije i da nakon toga više ni straha ne ponositi. Sa hauda, kao što je došlo u mnogim hadisima, kod Buhari i muslima su većina ima i kod drugih, bit će tjerane dvije vrste ljudi jer je jedna vrsta ljudi, ali nisu isto zaglibili. Ono što ih karakteriše, karakteriše obje te vrste ljudi je mijenjanje vjere. Pa se spominje u rivajetima da poslanik sa svem kaže ja vas čekao na haudu, bit na haudu, vidjet ću neke ljude od mog umeta, dolazit ćete mi na haudu, gledat ću vas kako mi dolazite, i tako dalje, tako dalje, razli rivajeti. Pa ću, kaže, vidjeti da će neki ljudi biti oteti ispred mene. Ili odvedeni ispred mene. Ili vidjet ću meleke kako sprečavaju nekim ljudima da dolaze. Nisu to neki ljudi. Nego su to ljudi od njegovog umeta koji će biti poznati po tragovima. Jer kaže, postan se zami na umeti i udavne je umel qijameti, gurran muhađa lejna min athari l-vudu. Moj umet će biti pozvan na sudnjem danu obilježen bijelim pljegama od tragova abdesta. Pa je to tim za naš umet, Muhammeda sa osem. Da će se potom poznavati. Ostali su umet prvičak drugom poznavati. Pa će on vidjeti da su to ljudi muslimani, ne nevjernici, i to muslimani iz njegova umeta. Po znakovima. Pa će neki čak i prepoznat. Jer su bili iz njegov, živjeli iz njegova života. Pa ću reći umeti, umeti, to je moj umet, to je moj umet. Oni su od mog umeta, iznenaće se. Jer on čeka tu i to je čast da te on dočeka, jer to je njegov, njegova čast, njegov hal. I da te ugosti i ti dođeš i piješ. Pa će biti iznenađen, kaže, kad vidi da meli citiraju neke ljudi. Pa će reći moj umet, moj umet. A onda će mi se reći inneke la tedrima ahdetu ba'dek. Kao što jednom rivajetu ima više rivajeta ti ne znaš šta su oni mijenjali nakon tebe. Ti ne znaš šta su oni promijenili nakon tebe. U jednom hadisu kaže, oni su otpadli, otpali nakon tebe. U drugom hadisu kaže, oni su mijenjali nakon tebe. I ovo su dva različita hadisa. I dvije različite grupe ljudi. Svi su mijenjali vjeru. Neko je promijenio u te mjere da izašlo iz vjere. Promijenio vjeru bukvalno. Bio u islamu prostor, pa otišao. Ili uveo nešto što ga izvodi iz vjere a neko je mijenjao tako što je uvodio novotarije. Ili primjenjivao novotarije. Jer je to mijenjanje Allahove vjere. Osim koje je opravdan nekim stvarima, neznanim i tako da je kome Allah oprosti, oprošteno je. Ali onome kome Allah oprosti i grije, ne znači da ga nije učinio. Znači ga ne bi imalo šta, ne bi se imalo šta praštati. O, kažem, ima čovjek opravdanje za nešto. Znači da je uradio problem. Čim ga pravdamo? jer da nije uradio problem, ne bi mu trebalo opravdanje. Pa učenjaci kažu da je ispravno na, na osnovu zbira svih hadisa i rivajeta i riječi koji su potrebljene. Poslani sam za njih govorio, sallallahu anehi wa sallam, da je ispravno da će oni koji su otpali od vjere svakako ne pripade umetu Muhammeda sa zemlje, zato što će on doći sa znakovima, klanjaju ljudi. Ali širka Allah učini. Mi znamo takvi. I Kur'an neki pamti, a širka Allah učini. Pa im to neće biti opravdanje jer je osnova tevhid, a na njih se naslanja sve ostalo, pa kad nema temelja, sve se ruši, zidaj koliko hoćeš. Pa će doći obilaženi, neće me Allah zulom, će reći, niste klanili, jeste, to vam znam, ne koristi. Jer Allah poprostava djelama one, oni, djela onima koji širk ili kufr veliki čine, ako se ne pokaju prije smrti. I zato će oni biti odvojeni i neće im se dati prič i doći odvojeni će biti oni koji budu mijenjali Allahovu vjeru uvodili, dopunjavali, pokušali na savršeno nešto da dodaju, da do, dograde, jer je to ogromna i teška stvar. Bukvalno onaj ko smatra se može nešto u islamu doraditi, taj, da se tako izrazim, a ne znam bolje, pametuje i prigovara i Allahu i poslaniku. Poslanik sam sam je poslan od Allaha da prenese, Allah je taj koji odredio i naredio i propisao. I kaže, granica je ovdje, ti kažeš može još malo više. Ko si ti? I zato će biti kad bude najpotrebnije odvojeni zbog novotarije koju poslanik sallallahu alejhi ve sellem pisuje kao najgoru stvar šerto mori mahdefatu. Najgore stvar su novotarije. Danas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. I ovdje se ponovno vidi bitnost dvije stvari. La ilaha ila Allah, tevhid, Muhammedun Rasulullah, sunnet. Tevhid suprotan širka velikog i malog, sunnet suprotan bidata. Jer mi ćemo biti izlagani kod Allaha subhanahu wa privedeni, dovedeni, ispitivani, a pa Allah uzvišeni kaže, ako me sretneš sa krijesima poput planete, zemlje, a ne budeš mi širi, činio nikakvog širka, te znam malo velikog, ja ću doći sa isto toliko oprosta. Onaj ko dođe sa tevhidom pravim, bez velikog i malog širka, ima se pravo nadlicom biti oprošten na sve što je radio, isto tako onaj ko dođe sa sunetom, blago njemu i na sudnjem danu i nakon toga. Nakon što se desi ovo što će se desiti, završi se sudnji dan, izvagaju se dijela i popada ako popada, reći će se muslimanima idite u džennet. I onda će vidjeti da moraju preko džehennema. I Allah subhanahu wa ta'ala za džehennem kaže وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْدِيًا Svi ćete, kaže, do njega doći. A u jednom razumijevanju ili tumačenju kroz njega proći jer riječ vrud ili verede znači doći, znači proći ili ući. Ali ne znači uvijek ući nužno, jer se kaže Varetum ma efekta seltu fihi. Ovako dara pa se kaže, došao sam do vode pa sam se okupao u njoj. Znači ne znači sam dolazak i kupanje. I ulazak. I zato na osnovu, znači ova riječ sama posebne obavezuje da moramo vjerovati da će svi morati ući u džehennem. Kao što su neki učinaci rekli nego znači ili doći ili ući. Pa da vidimo ili doći ući, vraćamo se na rivajete i pojašnjanja u hadisima i drugim ajetima. Pa je ispravno da će sirat biti pre, postavljen preko džahennema. Džahennem će biti dole, sirat nastavlja se, znači vrh džahennema je nasprem ovaj, ravnice sudnjega dana, sirat se stavlja preko džahennema, nakon sirata će biti kantar, o kojoj ćemo govoriti kasnije, ako Bog da, poslije ide džahennem Pa će se u džahennem propadat i u džahennem će se penjati, ko prođe sirat, ali preko džehennema se ide. I svi ćemo do džehennema doći i preko nje ćemo pokušati prići, a prenesen će biti kome Allah dopusti na osnovu poznatih pravila koje je Allah postavio. Tako da želim napomenuti ovu stvar, oni koji kažu da znači proći, kažu sirat će biti postavljen kroz džehennem, pa će svi proći s tim da me kome nije određeno da gori, da pati, za nek će biti hladna i spas kao što je Ibrahimu bila, to su tumačenja, međutim ajet nas ne obaveđuje da tako vjerujemo, nego podrazumijeva jedno i drugo, a hadisi koji govore i opisuju svi i svakog se gotovo razumije da će ljudi ići preko džehennema, a ne kroz džehennem, i da će ljudi padat u džehennem, i skidane biti u džehennem, i okliznut se i propast u džehennem, i tako dalje što govori, i da će vatra doticati džehennema, sirati one koji prelazi. Šta je sirat? U arapskom jeziku to je ravan, širok put u jeziku. Ali mi smo naučili da svaka stvar ima jezičku i šerijesku definiciju. I zato dio učenjaka kaže sirat je najširiji put koji postoji. Uzeli su jezičko značenje i za hadise tvrde da su slabi, jer su neki u muslimu ovoj spirci. Da li su znali, nisu znali šta, su, šta je opravdanje, to je druga tema. Međutim, većina učenjaka, i to je ispravnije mišljenje, tvrde da je sirat u jeziku širok put, a u šarijatu najtanji most koji može se zamisliti. Jer je opisan da je to most preko džahendama, koji je tanji od lake, oštri i osabri, klizav. I pored toga na njemu imaju kuke, kojima je naređeno da određene osobe onda kad im Allah dopusti, neko će ići dugo, dugo, dugo, pa onda da ga zakače i spuste u onaj gornji sloj džahennema, gdje, su, gdje im je suđeno da boraju određeno vrijeme, zatim da budu izbavljene. Ono što je postanto da muslimani koji propadnu u džahennem, neće u njemu vječno boraviti. I neće propast osim u površnici sloj, gdje je najslabija kazna. I nije istina, kao što neki učenci kažu, da kogod propadne, neće osjetiti poli i patnju, nego što bi samo strah, bit će im hladna i spas, nego je to patnja. I Allah nam prijeti džahennemu. I kaže, vatakun nara leti u'iddat il kafirin. Ovo je posebna vista propasti. Kaže, bojte se patnje koja je za nevjernike pripremljena. Allah je za njih pripremio, a tebi postavio da jedan grijeh se broji ko jedan grijeh i da se jedan sada broji ko deset se vapa ili više od toga i ti si toliko zabrljao i toliko zaslužio i toliko uporan bio da su ti loša pretegnula dobra pa si u vatru koja je osnovi za nevjernike pripremljena morao biti uveden određen dio vremena da i ti trpiš. A neće kušati temperaturu, ni količinu, ni vrstu kazne koju kušaju oni ispod nego će kušat onoliko koliko je zaslužio vremenski i ono što je zaslužio od žestine koja je tipična za vjernike i grešnike. Da nas Allah sačuva. Kaže vas siratu mensubun ana metni džehennem, sirat će biti postavljen preko džehennema, preko tijela džehennema. Wa huwa al-jisr alladhi bayna al-jannati wan-nar, to je to je most koji kaže spaja džennet i džehennem ne bukvalno spaja, nego je to most kojim se ide do, počinješ sa početkom džehennema, a završava u džennetu onaj ko prijeći, ili do dženneta prelazi. Kojim se prelazi ili bježi od džehennema ka džennetu, je murru nasu anehi ala padri a'manihim, ljudi će prelaziti preko njega shodno svojim dijelima, dobrim dijelima ili lošim dijelima. فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يعدو عدوا ومنهم من يمشي يمشى ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم فإن الجسد عليه كالعليب تخطف الناس بأعمالهم تزال الله Kaže, to je preko džehennema po mišljenju, rekli smo kakav je njegov opis. Znamo i svjesni smo da ga je nemoguće prijeći. Opisano je u vjerodostojnim hadisima da prije sirata ima tama i u ajitima kuranskim, da će i vjernici i munafici pokušat prijeći preko sirata do dženneta i da nakon svjetla na sudnjem danu kad krenu i primaknu se džehennemu, u totalnom najvećem mraku će se naći. Pa će ne vidjeti sve nisu imali svjetla pa su propadali. Vjernicima će se upaliti svjetla njihovog imana. I odjednom će početi da ih nose njihova djela. Pa koliko iman bude jak na samrti, toliko će jako svjetla da bude i koliko dijela ostane nakon onih prebacivanja na sudnjem danu, i koliko budu jaka i teška i kvalitetna, iskrena ispravna, brojna i tako dalje, toliko će brzo ljudi da prelaze. I zato će insan moći da prođe ono što ne bi mogao fizički nikad izvedi. Da u toj tami i vidi i što jače je svjetlo, poznato da insan može brže i da vozi, kad vozi ako je jako svjetlo, ako spani, nema svjetla, onda mora da uspori bez koliko dobar bio put, ne vidiš, ne smiješ. Tako će biti preko sirata, insan će ići brže, shodno tome koliko ima goriva, koliko može brzo da ide i koliko brzo vidi. Koliko daleko vidi tako. Toliko će brže da prelazi. Pa će se ljudi totalno razlikovati po pitanju prelaska preko sirata. Kaže, jedni će prelazit poput reptaja oka, to je nešto najbrže. Čajnem je ogroman. Naravno, dublje je puno, jer je poput bunara nego što je širok, ali sama širina je ogromna. Nije to mali. Pa će neko dok okom trepne biti na drugoj strani. Toliko će da vidi i brzo da prijeće, da prenesem bude. Neko će kaže poput svjetlice ili munje. Ono traje nekoliko sekundi, ali je to brzo. Neko će poput vjetra, vjetar može brzo da ide. Poznate ove oluje kad najavljuju tako, pa spominju brzine vjetra, metra. Vjetra, pardon koliko kilometara prelazi, tako da ne na sat. Može brzo da ide. I to je dobra stvar. Je dalek je put. Kad se kaže onima koji se za smrt trebaju da pripreme na ovaj na onaj način, kad se postiđe na, na, za pripremu na smrt i za ahiret, često se koristi izraka put je dug, a obskrba mala. Ovdje se prije svega misli na ovu stvar. Da prelazak preko sirata, da se sam pripremi. Jer to je zaista dug put. Ali će neko poput vjetra da ga preleti. Kaže, neko će kao da preleti poput jahača, trkačem konju, što je veoma brzo. Neko će poput onog koji jaše na devi. Može deva da ide puno brže nego pojedinac kad trči, na primjer. Neko će kaže da priđe trčeći ili žureći. Neko će da ide hodajući, da šeta preko sirata, ali sigurnim koracima imaće dovoljno goriva da prijeće, ali neće puno da vidi pa će morati tom brzinom da ide. Neko će kaže da puže. Onaj koji će puzat, opisani u drugom hadisu, ne direktno, ali ulema to spaja, kao onaj koji ima, nima veoma, či ima, nima veoma malo svjetla. Pa se spomeni će ljudima, nekome je svjetlo daleko ispred njega, a nekome će kaže svjetlo toliko bi slabo, da će biti poput tegodice na prstima. Tako malo. Da predstavimo samo poput, znači, svjetla cigarete. Ili nešto tome slično. Pa će on morat, znači, da bi vidio taj tu tanku nit preko koje hoda, da puže i da ovako ide, kako bi vidio to da mu svijetli. A što spori ideš, više te vatra džahenemska dotiče. I to je posljednje čišćenje od grijeha, ili predposljednje čišćenje od grijeha. Ima i nakon sirata. Ali posljednje je veliko čišćenje, čišćenje kaznom. I zato kaže neke od njih će neki od njih će biti ščepani u džahennem bačeni, jer se na mostu, na siratu, nalaze kuke koje će određene ljude zbog određenih njihovih dijela da skidaju sa sirata. Da Allah uzmi se ne sačuva. Monafici će krenut i tamo kad krenu Allah im udali ono svjetlo koje su pokazivali i ono gori dijela što su lažno radili, pa će odjednom da se ugasi jer nije iskreno. Pa se upali, pa se ugasi, pa nestane, pa će se obraćati vjernicima. Un zuruna, nek tebi nurikum, sačekajte da se okoristimo vašeg svjetla. Qir arči ova raekum, fel temi su nura, reće im se, vrate se nazad, tražite svoje svjetlo. Pa će popadat. Kad Allah htjeli napadno. padnu, jedno vrijeme će ići, opa stat, pa ići, pa stat. Sve se nada da će prijeći, da će uspjeti otvariti svoj cilj, da prevare Boga sve znajućega veličanstvenoga. Pa će biti prevareni najvećim mogućom prevarom, ne samo da će bačiti u džahennem, nego će proći sprat vjernika i šest ovaj, ostalih, odnosno pet ostalih spratova nevjernika i završi na sedmom ovom najdubljim spratu, samo za njih pripremljeno. Najbolji, fi derkil esveli minen na, u najnižim nizinama džahennema gdje je patnja najbolnija, i tu će vječno da ostanu da nas Allah sačuva toga. Ove otprilike je to što je dovoljno da se kaže za sirat. Nakon sirata, onaj ko bude prešao i onaj ko bude šefatom iz džehennama izvađen, bit će zaustavljen na tzv. kantari. Kantara jezički znači most i znači uzdignuto mjesto, pločanik spratiti i tako dalje. Uzdignuta građevina. I razjelaze se za oko kantare, jer je niko nije vidio, nego na osnovu ovih termina koji su došli. Da li je to produžetak se, rada samo ovaj puta širok? Jer to arase također, prostranstvo. Puno će tu ljudi biti zadržano. I svi umeta, vjernici koji pređu će tu biti zadržani. I bit će to uzdignuto. Nakon sirata će se na to, Ali ono na čemu se složne da je to predvorje džaneta. Bilo u vidu mosta, ili u vidu jedne ravnice ploče, kao što kod nas čami imaju haram i mi to zovemo harem, tako džennet ima svoj harem koji se zove kantara. I tu će biti vjernici sad zadržani, oni koji pređu sirat i oni koji umeđu vremenu budu izvađeni, da li će svi zajedno dočekani, biti, dočekati jedni druge, ili će jedni ući prije, drugi kasnije, jer ima ono što se zove sviđanje računa među vjernicima i cilj kantara je to, da skupina jedna po jedna ulaze onako kako su zaslužili, kako su počašćeni od Allaha subhanahu wa ta'ala s jedne strane i da se vjernici u potpunosti pripreme za džahennem, za džennet, halalde. Jer u džennet neće ući osim čist. Na džennetu, na džennetskim vratima, na osam džennetskih vrata stoje meleci koji će da dočekuju vjernike onda kad budu ulazili. I govorit će im salamun alaikum tibtum fethuluha khalidin. To je onaj drugi salam za kojeg živimo. Salam alaikum bili dobri ste, čisti ste, ispravni ste, u redu ste, pa uđite vječno boravite. I neće se moći reći nekome da je čist dok ne bude očišćen, ili čist sam po sebi. I zato Allah subhanahu wa ta'ala opisuje džanetle i kaže وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِ مِنْ غِلٍ إِحْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ mi će im, kaže, iz prsa izvadit zlobu, zlobu. Pa će biti, kaže, poput braće na, na, na prostirkama će jedni drugi gledat na krevetima i tako dalje, na onim lažajkama dženevskim. Došlo je također da će u dženet ljuti ući poput srca jednog čovjeka. Vidiš, gledaš brata, vidiš sebe. Isto. Što misliš sebi, misliš i njemu. Tako bi smo trebali da budemo na dnjalku. Ali pošto nismo, bit ćemo na kantari sigurno. Kantar je jedno od najljepših mjesta na sudnjem danu. Jer je to znak da si prošao žene. Da si spašen. Da si pobjednik već, jer Allah kaže ko bude od vatre u danem žene, to jedan taj postigao, taj pobjednik. A s druge strane, ta će ljudi posebno da žele. Preživio sudnji dan. Uzeo od njeg svoje pravo i bilka i hajvan i nevjernik i neki vjernici i tamo ponio i prenio dobrih dijela preko džehennema, I onda mora opet dio da da nekim muslimanima. I ovdje će se takozvane sitnice da rješavaju i skrivene stvari iz prsa. Ono kad ti brat ne godi, ne znaš ti što ti ne godi, ali ne možeš doći gledati. E to će da se riješi. Ništa ti čovjek nije činio. Ili ono što misliš, on je ovako, pa nikad niko nije čuo, ni sad on nisi gdje, gdje pokazao, a nije dozvoljeno bilo. I na neke sitne stvari koje su usput, ono, ti misliš oprostit će, hajde, tako da je. Uglavnom, krupnije stvari će se riješiti na sudnjem danu prije. A sitnije stvari će se riješiti do te mjere da ne imaš, ama baš nikakvog razloga da bilo kome ili zavidiš ili nešto zamjeriš. Sve je riješeno. Ako ti iko bio imalo ikako dužan na bilo koji način, dobije sve pravo. I ti ako si bilo kome ikako oštetio ga, zadužio se, daćeš. Pa će sve biti ko jedan. I ta će, i takvi će biti uvedeni, pa kaže فَمَنْ مَرَّ عَلَى السِّرَاتِ دَخَلَ الْجَنَّةِ Kogod prijeđe sirat, ući će u džennet. فَإِذَا عَبَرُوا عَلَيْهِ Kad prijeđu sirat, وُقِفُوا عَلَى قَنْتَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ Bit će zaustavljeni na kantari, na mostiću, na čupri, na predvorju, na uzdignutom mjestu, ali velikom, ogromnom, širokom, između dženeta i vatre, فَيُقْتَسُوا لِبَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ pa će se oduzeti od jednih i dati drugima, to je bit će kisas ili sravnanje, potpuno poravnanje računa, fa ide za hudribu vanuku, kad budu, kaže, očišće, čišćeni, uređeni i očišćeni, udina nahum biti hudar džene. Ovaj termin iz hadisa došao, hudribu vanuku. Tehdib je znači ono čišćenje sitnica, štrucanje nečega što strši, da stružeš nešto što se zalijepilo, ne pripada tome. Dakle, one najsitnije stvari da se dobro sredi, da se uredi, da se, da se sve dovede kako treba. E to će se desiti tako što će svako dobiti svoje pravo i uzeti svoje pravo, onoku i budu čisti, budu kako treba, budu bez mani, u tom smislu, bez duga nekome. Udine nehom bi duhu ređenja tad će mi biti dozvoljeno da uđu u džennet. Kaže, wa evvalu meni steftihu baba al dženneti Muhammedu sallallahu aleyhi wa sallama, wa evvalu meni jedhulu al džennete min al umami ummetuhu, prvi koji bude pokucao na vrata dženneta biće Muhammed sallallahu aleyhi wa sallama i prvi koji bude prvi umet koji bude uveden u džennet biće umet Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallama. Ovo mi ćemo govoriti tebi sljedeći put. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od stanovnika dženneta, da nas sačuva od džehennema i onoga što njemu vodi da nas pomogne da živimo sebi i drugima dobro činimo i na tome ustrajimo do smrti. A kad preselimo da smrtni bolovi budu zadnje muke koje osjetimo. Amin. Alhamdulillah. Rabbil alamin. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى